และเราได้ยกอุทาหรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ق د مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال และแน่นอนพวกเขาได้วางแผนของพวกเขา และแผนของพวกเขาอยู่ณที่อัลลอฮ์ถึงแม้ว่าแผนของพวกเขาจะทำให้พวกเขาเคลื่อนย้าย ไปก็ตาม فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام และแท้จริงเจ้าอย่าคิดเลยว่า อัลลอฮ์จะทรงเป็นผู้ผิดสัญญากับบรรดาศาสนาทูตของพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงโต้ตอบอย่างเด็ดขาดวันซึ่งแผ่นดินจะถูกเปลี่ยนเป็นอื่นจากแผ่นดินนี้ และชั้นฟ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน พวกเขาจะปรากฏตัวต่อหน้าอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงอำนาจ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد และวันนั้นเจ้าจะเห็นบรรดาอาจยากรถูกล่ามโซ่ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار และเครื่องนุ่งห่มของพวกเขาทำด้วยวัสดุไวไฟ และไฟจะลุกคลุมใบหน้าของพวกเขาลลลลลียจซออัฮุุคนัฟซิมมา ل ะซะบัตอินนัลลอฮะซะรีอุลฮิซาบเพื่ออัลลอฮ์จะได้ทรงตอบแทนทุกชีวิตตามที่ได้แสวงหาไว้แท้จริง อัลลอฮ์นั้นทรงรวดเร็วในการสอบสวนฮาดาบลากุลลินนาสวลิยุนดรูบิฮ์ ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب นี่คือการประกาศแก่มนุษย์ เพื่อพวกเขาจะถูกตักเตือนด้วยมัน และเพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าแท้จริงพระองค์คือพระผู้ทรงเอกะและเพื่อบรรดาผู้มีสติจะได้รำลึก